We've been speaking about Christmas. Мы говорили о Рождестве. And today we want to look at some things that happened after the birth of Jesus. Сегодня будем рассматривать то, что произошло после рождения Христа. We're going to be in Luke 2 and Matthew 2. Откроем Луки и Матфея. Last week we focused on the birth of Jesus, right? На прошлой неделе мы были сосредоточены на рождении Христа, да? How in the world? Как как вообще можно рассказать лучшую историю? The birth of the Messiah. Рождение Мессии. God coming Бог, to earth in the flesh. который приходит на землю во плоти. pretty important story. Это очень важная история. So after he's born, После того, как он родился, just from there, right? все становится хуже с того момента, да? Well, no, not really. Ну, не совсем. <clears throat> yes, yes, God living among us in human flesh, that's pretty, то, что that's pretty Бог spectacular. живет с нами э, в человеческой плоти, это очень классно. But that was just the beginning of the story. Завораживающе. Но это было только началом истории after Jesus was born. После того, как Иисус родился, что мы можем увидеть? Мы рассмотрим конкретные события, то, то произошло, и то другое. Но все, что происходило, это знак. Э, Знамение за знамением следовало <coughs> за Рождеством Христа, которая все это подтверждала. Две вещи. То, кем он являлся. И для чего он пришел. И все. Все то, что мы можем прочитать, это подтвердит для вас, для меня и для мира either is going to confirm that this is the Messiah, this is the то, Son of God, он действительно Мессия, this Сын Божий, is the Savior. Он Спаситель. Or Или это подтвердит то, it's going to confirm for us что his purpose. подтвердит для нас его цель. Why he came. Почему, для чего он пришел. Uh, the events maybe not so spectacular. И события, может, не такие впечатляющие. certainly not the birth of the, of the Savior, и, not more exciting than that. кон- и точно не рождение, не сравнится те события с рождением But these Христа. things are not boring. Но эти вещи также и не And скучны. <laughs> they're certainly not И, meaningless. конечно же, они не лишены смысла. So, what kind of things happened? И after какие же конкретные вещи произошли после рождения Иисуса? Я хочу подчеркнуть несколько, пять вещей в последовательности. As they И той последовательности, которой они from, происходили. From 2 and from Luke 2. Из Матфея, как из Матфея, так и из Луки. Last week we looked at Luke chapter 2, И на прошлой неделе мы рассматривали Луки вторую главу с 1 по 20 What стих. happened after the shepherds left? Что произошло после того, как э, пастухи ушли? Luke chapter 2, verse 21. Луки 2 глава, This is 20 number 21 стих, это первое событие. Just verse 21, that's it. Только 21 стих. На восьмой день, когда пришло время соверша... совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иисусом, именем, которое дал ему еще до того, как он был зачат. Через восемь дней, немножко больше недели прошло, we, we, we мы понимаем, that Jesus came not to break the law, то, что Иисус пришел не для того, чтобы нарушить закон, но для чего? fulfill для того, чтобы осуществить закон. Everything he does, Все, что он делает, показывает, подтверждает. И, был дано официально и по праву, was right, так как и было э, сказано. What does Jesus mean? Повелено ангелами имя Иисус. И вы помните, что означает слово Иисус? God saves. Бог спасает. There it is. Вот оно. Его имя, которое он носил каждый день. Кто он? Бог во плоти. Для чего он пришел? Для того, чтобы спасти нас. И все, вот, все это мы можем узнать из его имени. Поэтому это первое событие. И вот так оно начинается. знамение за знамением. confirming who he is and why he came. подтверждая то, кем он является и для чего он пришел. Number two. Второе. All right. Number two, we're going to look at verses 22, still in Luke chapter 2, Все еще вторая глава Луки, verse 22 to 38. с 22 стиха It's all one event. по 38. Восьмой. Все это listen, follow along одно событие. <clears throat> As we see this next event in the life of Давайте вместе будем читать это okay. следующее событие из жизни Иисуса. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария и Иосиф понесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу, mm-hmm. потому что в законе Господа написано, каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Господу. Oh, Видите, вот оно, опять. You see it again? Снова вот, видите? Fulfilling the law. Осуществление закона. Not breaking the law. Не нарушение, but fulfilling. но осуществление закона. Sorry. 24 <laughs> стих. Они должны были также по закону Господа принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей. В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеон – Симеоном. Он был праведен и благочестив, и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля, и на нем был Святой Дух. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Ведомый Святым Духом Симеон пришел в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом. Симеон взял его на руки и благословил Бога, сказав, «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Отец и мать удивились, удивлялись тому, что было сказано о нем, потому что потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери его, он будет при, э, причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, которое будет многим отвергаемо, многими отвергаемо. Да и тебе самой меч пронзит душу. Через все это откроются тайные мысли многих людей. Там находились также пророчица Анна, дочь Фануила из рода Асира. Она была в глубокой старости. Она прожила 77 лет со своим мужем – а всю остальную жизнь она жила вдовой. Ей было 84 года. Она никогда не покидала храма день и ночь, служа Богу под постами и молитвами. Подойдя в, в этот момент к тем, кто принес его, она воз, возблагодарила Бога и говорила о ребенке всем ожидавшим избавления для Иерусалима. <clears throat> We could stop here. There's a lot of things that are happening in this story. Можно остановиться здесь, и очень много вещей здесь происходят. But I want you to notice three important things here. Хочу, that чтобы вы happen. заметили три важных вещи This здесь. is about a month later. И это все произошло где-то через месяц. Joseph and Mary take Jesus to the Иосиф и temple. Мария отнесли Иоси- Иисуса, And we see Храм. three things. и мы видим там три вещи. What's the first one? Какая первая? They dedicate him to Они посвятили Иисуса Богу. Они таким образом говорят, что Иисус доступен для Бога, для того, чтобы Бог использовал Иисуса. И они отпускают своего ребенка для того, чтобы Бог использовал его, как хотел. Это первое. Второе. теперь мы э, знакомимся с Симеоном. And number three, we meet третье, мы знакомимся с кем? We meet Anna. С Анной. And both of these people, И оба этих человека, what do they do? что они делают? They confirm они подтверждают для нас that this child то, что этот ребенок is the является Мессией. Этот ребенок, он Спаситель. He is the one он тот, who is going to redeem кто people. Искупить людей. What does it mean to redeem? Что означает искуплять? To buy. Выкупать. And what is he going to use his money? И в качестве денег что он использует? His blood. Свою кровь. So here once again we see. И опять же вот здесь мы видим. Confirmed for us as we read the story. Подтверждается для нас, когда мы читаем эту историю. Кто-либо, кто будет читать эту историю, это подтверждает. Но также Mom, dads, мамы и папы. Who else is this helping here? И кому это еще помогает? This is for Joseph and Mary. Это также и для Иосифа и Марии. Over and over. Снова и снова. Joseph, Иосиф, Mary, Мария. Remember. Помните. Remember who this child Помните, is. кто этот ребенок? He's mine, he's он мой, он мой. Oh, he's my child. Нет, он мой ребенок. He's mine. Он мой. Here's why you came. Вот для чего он Joseph, пришел. Иосиф, Mary, Мария, don't forget. не забывайте. That was hard. И это было сложно. Reminder after reminder, напоминание sign за, after sign, за напоминанием, знамение за знамением. That this child все это говорило о том, что этот ребенок уникален. What happens next? Что дальше происходит? Number three. Третье. Let's go to Matthew chapter two. Давайте Матфея вторую главу откроем. <clears throat> Matthew chapter 2, Матфея вторая глава. <clears throat> verses 1 to 12. С 1 по 12 стихи. And I'll just say here, uh, we don't know И exactly, я просто добавлю, мы точно не знаем. but about six months Ну, где-то to a year, Может maybe быть. even year and a half. от полгода Have gone by. и до года с The половиной best, the best we can, we can прошло. figure. Вот где-то так мы можем. And where are they? Это лучшее э, приблизительная. Ну и где они находятся? They're still in Bethlehem. Они все еще в Вифлееме. For we don't understand, we don't know all the details Мы не знаем всех деталей. But after the birth, но после рождения, one week later, через неделю, they fulfilled the law. Они осуществили закон. A month later, they were still через there, месяц они все еще были там, осуществляли закон temple, в храме. And now, six months, six to 18 months later, месяцев, где-то 18 месяцев, они все еще в Вифлееме. Что-то очень невероятное происходит. Давайте прочитаем, что это. С 1 по 12 стихи. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь Иудеев? Мы видели его звезду на востоке – и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родиться Христос. В иудейском Вифлееме ответили ему, потому что так написано у пророка. «И ты, Вифлеем, земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди э, главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой, Израиль». Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом. «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был младенец – Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они павшие поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирно. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. You remember the, the first visitors Помните, что первые посетители, Jesus had, которые пришли к Иисусу, who were they? Кто это были? These very lowly, humble, unimportant shepherds. Скромные, неважные пастухи. Now, и теперь some more visitors. Есть еще посетители. These are not lowly, и эти посетители совсем скромные и dirty, smelly. не неважные. These are very Important men. Это очень важно. They've <clears throat> come to очень visit важные люди. the king, Они пришли навестить царя, king of Israel. царя Израиля. Now, again, we could stop and go through. И опять же, There's можем- many, many details here. Остановиться здесь очень много деталей. What was What's the big idea? What's the main idea here? И что здесь за идея? What did Joseph and Mary Главная идея. get from this visit? Что могут, могут э, Иосиф и Мария изъять из этого визита, из well, этого навещения? Well, first of all, Herod wasn't a very good guy. Первое это то, что Ирод совсем не был хорошим человеком. Herod wanted to do what? Ирод что хотел сделать? Worship him? Поклониться ему? I don't think so. Ну, не думаю. He wanted to Он хотел kill him. убить его. And this is going to hang over Jesus for the rest of his life. И Иисус будет очень долго помнить. Until ultimately he is killed. И это будет нависать над Иисусом очень долго, и в конечном итоге он будет убит. And these, these wise men, however many they were, и сколько бы этих мудрецов не было, they brought, brought three gifts. они принесли три дара. And many have said that these are very symbolic, and I think so. Очень, ну, многие говорили, что это символично. И я думаю, что это так. Think of our question today. И давайте вспомним two, наш two вопрос. Questions. Два вопроса. Who is he? Кто он? Why is he here? Для чего он здесь? What's the gold symbolize? И что символизирует золото? Some have said, and I think rightly so. сказал, и я gold действительно так и думаю. Royalty. Золото символизирует or, and, or deity, who he is царство или божество, то, кем он является. What about the frankincense? А сладан? The beauty, the fragrance а, of his life. Красота и благоухание его жизни. <laughs> Did he ever sin? А, он когда-либо грешил? No, he was, it was a perfect life. Нет, он жил идеальной жизнью. And what about the myrrh? И а как насчет мир, мирно? was that a sign of? Каким это было? Что this оно символизировало? This was something that was used for what? Это что-то, что использовалось для чего? In a person's death. Для погребения человека. All of them very expensive. И все эти вещи были очень дорогие. Showing the value of Christ's. И это показывало ценность жизни Иисуса. Now they left. They left. This is when they leave Bethlehem. И вот This is the end of their time in Bethlehem. в это время они покидают Вифлеем. And we move quickly on then to number four, the fourth event. К четвертому событию мы быстро переходим. Look at verses 13, 14, and 15. Э, Давайте прочитаем э, 13, 14 и 15 стихи. O- o- Okay, Bible, please. Or some else could- Or someone, yeah, somebody else please read 13, 14, 15. Когда же они отошли, и ангел Господень является во сне и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы покупить его». Он стал взял младенца и матери его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Okay. Does this remind you of anything? И напоминает вам о чем-то это? <clears throat> It should. И, и оно должно о чем-то напоминать. Do you remember Israel? Помните Израиль? Jacob? Иакова. He was in he was in uh, Palestine, the same place where Пали... Jesus was. В Палестине, там же, где Иисус был. And he and his he took his family where? И он э, забрал свою семью куда? To Egypt. В Египет. Why? Почему он это сделал? There was a there was a disaster going on. What was it? В то время была э, катастрофа происходила. Какая? Do you remember? Помните? Голод. A uh, famine, yeah. Голод, да. And so he took his family. Поэтому он взял свою семью. To Egypt. И э, отправился в Египет. To protect them. Для того, чтобы защитить. To И обеспечить свою семью. They would have stayed there. Если бы они остались там, то что бы произошло? Very likely they would have died. И, скорее всего, они бы умерли. So we see the same thing happening. видим то же самое происходит. Joseph takes his family. Иосиф берет свою семью. To Egypt. И отводит ее в Египет. To protect his family. для того, чтобы защитить свою семью. Just like Israel did. Так же, как и Израиль сделал. Did they stay there? Оставили, Were остались. They supposed to stay there? Не, они должны ли no. были они остаться там? Нет. And God brought Israel. Бог вывел Израиль назад в обетованную землю, в а, землю, где течет молоко и мед. И вот там они должны были осуществить свою цель. такой был план у Бога. Для того, чтобы Иисус осуществил свою цель, что ему нужно было сделать? He needed to come out of Он должен был выйти из Египта, так же, как и Израиль вышел. And so we see the same thing happen. И то же самое мы видим здесь. So that God could fulfill His purpose in the life of His Son. Того, чтобы Бог мог осуществить свою цель в жизни своего Сына. Number five, the last event. Пятое, последнее событие. Sometime later, again, we don't know И exactly. опять же, мы не знаем, когда but конкретно. Maybe, maybe a couple of years have Может gone быть, by. несколько лет прошло. And here we see И them вот actually coming back, мы- fulfilling мы this видим. call out of, out of Egypt. как они осуществляют вот этот э, призыв выйти из Египта. So we're going to see it here in Matthew chapter 2, Матфея во второй главе мы это видим. Из 19 стиха до конца, до 23. Okay. Если кто-то может, прочитать, пожалуйста. После смерти Ирода Иосифу в Египте во сне явился ангел Господний. Вставай, сказал он, возьми ребенка и его мать, и возвращайся в Израиль. Тех, кто хотел убить ребенка, уже нет в живых. Иосиф взял ребенка и его мать, и они отправились в Израильскую землю. Когда Иосиф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын, Архилай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что его будут называть Назареем. Спасибо. Спасибо. So here we see Joseph bringing his family back to the land. И вот мы видим, как здесь Иосиф возвращает свою семью в землю. They didn't, didn't live in Bethlehem. They went up north to они остались жить в Вифлееме, они отправились на север, в Назарет. Now, you have to understand something very important. И нужно понимать кое-что очень важное. First of all, Galilee in the north was Первое. was the backwoods of Israel. Галилея на севере это было как села очень за, э, It was a very unimportant region. совсем неважный такие з- регион No- такой. nothing good comes from Galilee. Ничего пла- хорошего не исходит из Галилеи. <clears throat> And Nazareth was just a, a hick town. Назарет это было захолустье, <laughs> Very, very unimportant. очень-очень неважное, Nothing, nothing good could happen there. И ничего хорошего там не происходило. This is where God tells them to go. И вот куда Бог говорит им отправиться. What, why? Why, why did this, почему? Why did they go there? Почему они отправились туда? Jesus would come out of this very unimportant, insignificant place. Вышел бы из этого неважного, совсем незначительного места. And this would, in a sense, characterize Jesus' life охарактеризовала бы жизнь Иисуса. He never acted like a very really important person. Никогда не вел себя как какой-то очень важный like человек, как царь. He was a humble Он был servant, смиренным служителем, who gave his life, который отдал свою жизнь as a ransom for sinners. как выкуп за грешников. All along the way, after Jesus was born, течение всего пути Иисуса, после того, как Он родился, symbols, были знамения и символы, that Jesus Christ was the Son of God. которые говорили о том, что Иисус Христос – Сын Божий. He Он был Savior of the world. единственным Спасителем всего yes, мира. Yes, his life is unique, да, Его жизнь special. уникальна и особенна. But he was an example for us был примером также для нас. Every, every moment of his life. И каждый миг его жизни he lived humbly as a servant, он проживал смиренно, как служитель, fulfilling the will of the Father. осуществляя волю Божью. There's, a, there's the example for us today. И также и для нас Here's the lesson for us today. Вот урок для нас сегодня. Jesus example for us. Иису, пример Иисуса для нас. And what is it? И какой это пример? Humility. Смирение. Servanthood служение, seeking God's will above all else, поиск воли Божьей прежде всего, being a, being a servant to others, быть служителем для других. <clears throat> We need to always see Нам нужно всегда Jesus as he truly is. Понимать, видеть Иисуса тем, кем он на самом деле является. Who is he? И кто, Who is Jesus? кто такой Иисус? The Messiah. Он Мессия. Son of God. Он Сын Божий. The Savior. Он Спаситель. But also we need to see Jesus. Но также мы должны видеть Иисуса. As an example. Как примером. An example for us to follow. Примером, которому, которому мы должны следовать. I said we're going to have the Lord's Supper today. Я сказал, что у нас будет причастие сегодня. Very appropriate, I think. I always, this is always appropriate. Я думаю, что это очень уместно. As we said at the very beginning of our service. Сказали в начале нашего служения. That uh, Jesus came to die. Что Иисус пришел для того, чтобы умереть. The Lord's Supper is very special. И причастие Вечеря Господня очень особенная. And people do it, uh, different churches do it in different ways. В разных церквях это осуществляется по-разному. But our tradition, но у нас традиция the Evangelical Free Church, в свободной в- евангельской церкви is that this, this is a special time это uh, особенное время, to, that Jesus in, Jesus invites people to His когда table. Иисус приглашает людей за Его стол. I and the leadership of the church do not stand in judgment over anyone. Я и э, э, все лидеры цер- церкви, мы никого не, ос- не имеем права осуждать. You are invited to come. Вы приглашены. Understand the purpose of the Lord's table. Понимаете, должны понимать цель. <clears throat> And what's happened, what happens in, while we have the Lord's Supper. Э, стола Иисуса и то, что происходит, когда мы in your heart and in your mind. Э, проводим причастие в своем, That's between что происходит you в вашем сердце и в вашем разуме. And Jesus. Все это между вами и Иисусом. The Lord says, it's very simple. Господь говорит очень просто. He says, I want you to remember something. Я хочу, чтобы вы помнили кое-что. I want you to remember what I did for you. Хочу, чтобы вы помнили то, что я сделал для вас. Because I want you, I want you to be encouraged. I want you to be Я хочу, чтобы вы I want you to be faithful. Я хочу, чтобы вы были верными. And so we, we celebrate this. Мы отмечаем the Lord's Supper together. Господнюю вечерю вместе. Paul, very familiar words Очень знакомые слова in 1 Corinthians chapter 11. Павла, 1 Коринфянам, 11 главе. Of course, he gets these from Jesus. И, конечно же, эти слова Иисуса. Let's read these, just a couple of verses here. Давайте прочитаем эти пару стихов. 1 Corinthians chapter 11. 1 Коринфянам, 11 глава. And again, we have technical problems. У нас технические неполадки. Okay. Uh, can someone help, please? Помогите, пожалуйста. 1 uh, Corinthians 11, Коринфянам 11 глава, 23 to 26. 23 по 26 стихи. Я прочитаю. Спасибо. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за него, разломил и сказал, это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это воспоминание обо мне. So what verse, sir? 26. Также поступила с чашей после ужина и сказала, «Эта чаша — новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа» делайте так, пока он не придет. Can, uh, I like for to go back and look at Jesus and the disciples just for a moment. Я бы хотел просто на, коротко посмотреть на учеников и Иисуса. The, the story is recorded in Matthew, Mark, Эта история есть и в Марка, Матфея, и Иоанна, во всех Евангелиях. Let's go to Luke, please. Давайте откроем Луки. Luke chapter 22. Луки 22 главу verse 17. 17 стих. 17 to uh, 23. 17 по 23 стихи. Зарчавший поблагодарил за нее Бога, он сказал, возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Божье Царство. Затем, взяв хлеб, благодарив за него а, Бога, он разломил его и дал им со словами, это мое тело, даваемое за вас. делайте это воспоминание обо мне. До 23 да? Угу. Также взял чашу после ужина и сказал, это чаша Новый Завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается. Но рука того, кто предает меня на одном столе с моей. С сыном человеческим все случится так, как было предназначено на горе тому человеку, который предает его. Тогда ученики начали спрашивать друг друга, кто из них мог бы совершить такое. Спасибо. Who is, who is with Jesus? Кто был с Иисусом? All twelve. All twelve? Really? Все двенадцать? All twelve were there. Все двенадцать были там. Including включая Judas was there. Иуду. Иуда, он был там. Jesus wanted Judas to be there. Иисус хотел, чтобы Иуда был там. See, I thought we're supposed to exclude Но я думал, мы должны исключать людей. Jesus doesn't exclude people. Иисус не исключает людей. He invites people. Он приглашает их. When we, if we drink and eat, doesn't mean we're Когда мы пьем и едим, это не означает, что мы верующие. There only, there's only meaning here for those who have repented. Здесь есть значение только для тех, кто покаялся и верит в Иисуса Христа. Jesus doesn't exclude Judas. Но Иисус не исключает Иуду. If he, he ate and drank just like the other disciples. Пил и ел так же, как и другие ученики. That's not right. Подождите, но это же неправильно. Well, you can't do that. Ну, нельзя так делать. It's between you это между вами и Иисусом. Every person. Каждого человека это касается. Значение as появляется только тогда, когда у человека появляется отношение с Иисусом. если человек, with Jesus пьет, и у него нет отношений с Иисусом, okay. хорошо. Uh, there's no meaning there. для них no нет, значимости. значимостей и смысла. Но я хочу, чтобы было значимость для каждого. Каждый, кто берет их, чтобы они прочувствовали значимость, чтобы они помнили, что это мой Спаситель. Вы приглашены принять участие. Цель у всего этого то для того, чтобы вспомнить цену нашего спасения. Помните, мы говорили об oh, этом. Иисус использовал в качестве денег свою кровь для того, чтобы спасти нас. Это единственное, что может покрыть грех. Оплатить цену, наказание, связанное с грехом. Это кровь Иисуса Христа. We're going to pray. Мы помолимся. And when we pray, it's time to, to say thank you. И когда мы молимся, это время сказать спасибо. It's a time also to say, Lord, время также сказать, I'm sorry. Господь, прости If there are things going on in my life, Если or есть your вещи, life, которые происходят в моей жизни, this is always an appropriate time всегда это уместно to say, Lord, сказать, I'm sorry. Господь, прости меня. What I'm doing is wrong. То, что я делаю, это неправильно. I need to stop this. Мне нужно перестать это делать. Maybe it's something I'm not doing that I need Может, to be doing. Что-то, чего я не делаю, и мне стоило бы это делать. Lord, help me to start doing this. Помоги мне начать это делать. Мне нужно это делать. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, we give you thanks and praise. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя. for who you are. За то, кем ты являешься. The Son of God. Сыном Божьим. The Messiah. Мессией. Savior. Спасителем. Lord, we thank you for coming into this world. Благодарим тебя за то, что ты пришел в этот мир. With a very important singular purpose. Очень важной и единственной целью. That you would die. Для того, чтобы умереть. To pay the full penalty, для full чтобы price платить сполна of sin, наказание греха, моего греха. you, Спасибо Тебе, Господь. Я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты paid that penalty. пошел и отдал себя в жертву и заплатил за это наказание. And I thank you. Я благодарю Тебя. Господь, помоги мне жить для Тебя каждый день. Помоги мне почитать Тебя в своей жизнью и всем тем, что я делаю. Господь, когда мы будем принимать э, причастие, помоги нам помнить and to be strengthened in our heart, in our soul. Укрепляться в наших сердцах и наших душах. that our faith might be strong чтобы наша вера была крепка, no matter what happens around us. несмотря ни на, на то, что происходит вокруг. Thank you for inviting us to this to this table Спасибо за то, что Ты приглашаешь нас к этому столу, so that we will never forget. чтобы мы никогда не забывали. В имя Иисуса Христа. Аминь. I invite you to take of the bread and the cup, Приглашаю вас взять чашу и хлеб to receive them with thankfulness, и принимать это все с благодарением with faith. и верой. Hold them. We'll we'll take we'll we'll partake together. Okay. Мы просто поддержим, а потом вместе причастимся. Jesus said to his disciples, Иисус сказал своим ученикам, также Он говорит и вам, и мне. Он говорит, делать это в мое воспоминание. <clears throat> Нет спасения через питье и еду. Uh, Есть воспоминание о том, что сделал Иисус для того, чтобы спасти нас. Он сказал, делайте это. И мое воспоминание.